bu birinchi savolning javobi va yahutta e, baktırma eğlence olsa bile Eûzu billah Allah korusun şirktir. Bu konularda eğlence yoktur. Kul ebillahi ve ayatihi ve resulü kuntum testehziyon la ta'tezuru kad kefertum. Yani sizler e, Allah'ın diniyle oyun mu oynuyordunuz? Alay mı geçiyordunuz? Kat e, kad kefertum e, küfür ettiniz. özür dilemeyiniz. Bu konularda alaycılık veyahut da yok. Din konusu dindir. yani Allah Azze ve Celle kafirler o dinlerini oyun, aldatma ve eğlence konusunu yapmışlar yapmışlardır. E, ee, ve ne mesela kafir e, Kureyşlerine baktığımız zaman nasıl tavaf yapıyorlardı? Müzikle birlikte tavaf yapılıp çıplak geziyorlardı, tavaf yapıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle bunlara ne e, ne e, nehiledi, o şirklendirdi ve kafirlerdirdi. Ve ma kâne salatuhum illa indel beyti illa mükâen ve tasdiyeh. Yani alkışlamak ve, ve ıslık çalmakla böyle tavaf yapıyorlardı. Allah korusun onlar bizden. Bunlar şirktir hiç şüphesiz. Bu konuda eğlenmek yoktur. Dinimiz ciddir. Dinimiz ciddidir.